Dabar vaikai, pasiklausykite Violetos Palčinskaitės piesės pasakos Aš vėjuosi vasarą ištrūkus. Pasistengkite išgirsti, koks miesto pavadinimas ten paminėtas. Kodėl šis miestas galėjo būti taip pavadintas? Labadiena. Labas. Aš Giedrė, o čia Smilgutis. Ar negali mums pasakyti, koks čia miestas? Pienės pūko miestas. Tai čia ir yra vasara? Žinoma vasara. Visada vasara. O aš braškį, kurią nelaiku nuraškį. Neverk braškė, tu vis tiek labai graži. Graži. Tikrai, tikrai. Aš negraži ir nelaiminga. Nelaiminga nes niekam nereikalinga. O kodėl nereikalinga? Braškė, o ką reiškia tas akmuo prie tavo durų? Ką? Koks akmuo? Kur akmuo? Mūsų mieste nėra jokių akmenų. Čia niekas nesipeša. Ką mums tie akmenys? Ne, ne, pas mus nėra jokių akmenų. Bet argi tu nematai? Žiūrėk, kaip šviečia. Keista tu kokia smilguti jau žinau tas akmuo reiškia laimę kur mano laimės akmuo aš gi be jo nelaiminga o gal tu manai kad aš pati kalta jeigu jį praradau bet aš noriu noriu būti laiminga ieškoti kur kaip bet kaip čia yra braškė turi akmenį tai gal ji laiminga kaip ten buvo pasakyta mane turėdamas gali galvoti, kad neturi, matyti jį laimingą, tik pati to nežino, o aš neturiu akmens. Kuri klausytos ištraukos dalis buvo dialogas, o kuri monologas? Kodėl taip manote?